мұсылмандың құрбаншыл сыпаты бүгін өте адам күлерлік ақпалға келіп қалды исламға құрбандық қылғандар тілекке қаршы, же мұсылмандық мани беру аппараты әлі ойғыны елек же иман өте алсыз же шындап эле аллах таала айтқандай, анын Расулы айтқандай, шайтан чында эле мына дүйнөнү аларга жакшы көрсетіп койгон жаңағыларға шайтан кедей болып кетеді деген пікірді аябай нықтап түсіндіріп қойған ошон үчүн бүгүнкү күндө мусулман өзүнүн динине курбандык кылууда өтө алсыз болуп калды албетте курбандык кылып аткан бирадарларыбыз бар аллах алардан ыраазы болсун алар курбандык деген түшүнүктү тунук түшүнгөндөрү да бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда расулуллах жихадка да қылғанда қызықтырғанда сахабалар қолында бар нәрселерін алып келіп қояды әлі азы көбі мына ошол екі сахаба тирүү кезінде бейішке шығу сүйүнчүлөнгөн екі сахаба пайғамбарымыздың ақиқи басарларынан болған абу бәкір менен умар ибн хаттаб экөбү дайым мусабакада болушар эле дайым жарышта болушат эле аллахтың осындай бір бұйрығы бар Мұсылмандар, момундар жақсылықта жарышыңыздар деген мына ошол жихадқа таргиб болғанда да умар разиаллаху анху байлығын алып келіп таштады расулуллах сұрайды, я умар үй бүлөңө эмне калды ондон бири қалды абу бакир байлыгын алып келип таштады я абу бакир үй бүлөңө эмне калды абу берет аллах жананын расулу қалды Тағырақ айтқанда маддадан байлықтан ештеңе қалған жоқ. магарам аллах менен анын елшісінен башка Аллахқа болған тобокел жана мухаббат пайғамбарына болгон итаат шу қалды менин үй бүлөмө байлықтың баардыгы мына караңыздар мына ошондой ойлонбостон туруп экиленбестен туруп мен кедей болуп кетем и мынауну кичине бай болуп анан кийин курбандык кылайын дебестен туруп баардыгын көтөрүп алып келип таштап коюунун эсебинен бүгүн он төрт кылымга чейин ошол дин жетип келди чукоткага чейин жетти монголияга чейин япония кореяга чейин жетти японияда эң көркөм мечит дүйнө жүзүндөгү мечит японияда дейт караңыздар дин мына ошондой курбандыктардын эсебинен келип жетти биздин ата бабаларыбыз бизге дин жетиш үчүн курбандык кылды жандарын басмачыларды бизге жаман көрсөтүп атпайбы биздин ата бабаларыбыз ошолор мужахидтер ошолор курбандык кылды жандарын дин үчүн эй большевик деген бир опат келатат деген экен дейт ал бүт малы мүлкүбүздү алып алат экен аялдарыбызды чечиндирип чачтарын коюп берип жалпы төшөккө жаткырып коет экен дінімізге тыю салат екен деді динсіз қылады екен деді мына ошондо кылычы бары кылычын мылтыгы бары мылтығын көтеріп шықты а жана аларды 37 жылға чейин қырды ата жұртынан бездіріп жүріп қырды жана ең коркунучтуусу келечек муун үчүн динді сақтап калам деген ата бабаларды жаман көрсөтүп қойды мына ушундай құрбандықтар болып келді бізге ата бабаларымыздың ошондай жігіттеріміз бар аллах жолында жанын қолында жоқ болса дағы бар малын уақытысын құрбандық қылып уктап түшіне кірбеген жерлерде таяқ жеп дават қылып жүрген туғандарымыз бар ошолордун урматына аллах таала балким бүгүн кыргызстанда маған қарағанда мерседесін батырақ намаз оқиды дегендерді да намазға жығытып жатқандар құрбандықтың дин келудегі атқарған ролы аябай чоң Ар бір адам өзі үшін құрбандық қылады өзінің келешек муыны үшін өзінің тұрмышына келешек муынының ақыретке шейінгі бара тұрған өзінің зурияттарының тұрмышына дин болусы үшін өзі құрбандық қылады сіздің құрбандығыңыз қанша болса тұрмысыңызда дініңіз ошонча егер де байлығыңыз миллион болып тұрып беш еле сом құрбандық қылған болсаңыз беш эле сомдық дин кіреді сізге беш еле сомдық нәтижесін көресіз диндин егер де беш сомыңыз тұрып беш миллион сомдық нәрсені құрбандық қылған болсаңыз уақытыңызды малыңызды жаныңызды құрбандыққа қойған болсаңыз дин таратуға ошондой натыйжа берилет Бүгін тилекке каршы ушундай байларыбыз бар өздері намаз оқиды құдайға шүкір оқиды намазды дин мәселесіне келгенде құрбандық мәселесіне келгенде миллиондаған обороттар жүргізген балдар 5 доллардан нары өте алмайды бүгін көпшілігі ем кішкене байып алайлы қолға түсті кейін а сен кішкене байығанға шейін өмірің барбы. Сен дегеле байып кетуге қайсы кепілдігің бар бәлкім ертең банкрот болып қаласың аны ойлабайды бүгін дин қырғызстанға кирүүсү үшін бүгін қырғыз ан, ан, ансыз деле қиналған қырғызстан елі үшін динден кирүүсү өте зарыл мәселе динден тышкары мәселе біз өнүгө албайбыз мақап капа болбосун біздің биліктегі туугандарыбыз алар өте сонун жігіттер соның кишилер алардың деле көзі жете турган болды. Бүгін биздин турмушта руханий түркүктөр кирмейинче экономикалык социалдык маселелер чечилбеген бойдан калат ал экономиканын бизге пайдасы болбойт мына да көрсөтүп атат муну бүгүнкү да көрсөтүп атат европада үй бүлө институту өлдү пачақталды еуропаның демографиялық картасы мұсылмандардың есебінен көбейіп тұрады американың қараңыздар экономикасы қандай бақуат адамдар бақытылы японияны қараңыздар мен қайсыбір бір шәкіртім япониядан білім алып келді айтады ағай дейді японияда емнені тасауыр қылсаң ошан ішке ашырсаң болады екен дейді эмнени қаласаң ошону ишке ашырсаң болот алардын материалдык базасы илгерки коммунистер айткан коммунизмдин базасынан да өтүп кеткен ушунчалык экономикасы байыган бирок күнүнө миңдеген адамдар өзүнүн жашы жашоосун тәсілем кылат өздөрүн өзү астыра асат машинанын астына ташайт көпүрөлөрдөн секирет экен дейт эмнеге десе жашоодо кызыкчылыгы жок руханий демек экономикалык өнүгүү бул диндин кирүүсүнө курбандык болбосо адамдарга опаттан башка эчтеке алып келбейт экен мына жыйырма жылдык тарыхыбыз муну далилдеди эки бир тууган бирине бири айран сатат нан сатат э эки бир тууган бирине бири атты акча деп туруп кыздарын сатып атат энесин сатып атат эң кемсинген акыбалыбыз бүгүн эркектерибиз акча деп туруп эрге тийип атат эркектер көчөдө туруп калды аялдар джиптер менен келіп тандап атат кана бұл чоңыңды көрсөтчү десе мынтип али кечинде залға барып мынерін чоңойтуп алған мынтип көрсетіп тем эле эми жиркеничүү нерсе акча үчүн болуп атат ушул нерсе караңыздар эмнеге десе динге курбандык болбоду диндин кирүүсүнө курбандык аз болуп атат курбандык бир гана экономикалык эмес курбандык убакыт менен да болуш керек бүгін тилекке каршы баарыбызда уақыт жоқ уақыт жоқ менен әлек. эй өзүңдүн үй бүлөңө беш мүнөт таалим берип кой кудайды таанытып кой өзүң беш мүнөт мурда ошону үйрөнүп ал окуп ал келип үй бүлөңдү таалимин берип кой жок убактым жок кызыңа таалим бер жылаңаш чыгып кетип баратат көчөгө ал жөн эле чыгып кетпейт он он беш эркектин башын айлантат ей ұлыңды тоқтатып қой құрбандық қылып уақытыңды бөліп ей балам сен түпті елдің баласысың сен башқа елдің қызын майқандасаң білетелем бірақ біздің елдің қыздарын сен қандай қылба деп насихат қылып қой жоқ уақыт жоқ мал баққандай баға береміз қыздарыбызды балдарыбызды мал баққандай баға береміз бірақ уақыт бөліп құрбандық қылып аларды тәрбиелеуге ақылыбыз да жетпейді шамабыз да жоқ бүгін жаныбыз менен құрбандық қылу жөнінде сөз жоқ ал диндин таралуысына өмірін байлаған адамдар жөнінде сөз болуп алар бирин адамдар бар алардың ортасында да бүгін байланыш жоқ. Мұсылмандың құрбаншыл сыпаты ушул Өзіндегі бар нәрсені біреуге ыра көрүү өзі жегісі келген нәрсені біреуге жедіру өзі алғысы келген нәрсені біреуге беру мына ушул өзі қалаған нәрселердің ең абзелі ең көркемі бұл дин емес пе бұл бейіш емес пе өзі бейішке шыққысы келеді ғой біреуге бейішті ыра көрбеу өзі дин менен жашағысы келеді біреуге дин менен жашасын ыра көрбеу мынау ушул құрбаншылық